Musika zerberik egun xarean, Felipe González, ipatuko dugu pixka bat aspaldiko partez, hori egan behar da. Gaizoak ez du agera biziki ona ukan egun, prisa deitu taldeak antolatu zuen, oiuen artean bere agera unibertsitatean. Madrilgo unibertsitatea autonomoan, gomitzen itzaldi bat entzaten aski, Eta hitzaldia ezestatu behar izan dute ikasleen protesta gatik. Bon, historio pixka bat, iden dugu eta biografia tipi bat, Wikipedia lagunari esker. Felipe González Márquez, mila behatzion eta berrogeita biko urtean sortua, martxoaren bostean zaiteko politikaria enpresaburua da, Espainiako lehendakari izan da amala urtez. Data garrantzitsua da mila behatzion talarrogeita bi eta mila behatzion talarrogeita masai artean. 2000 eta malauaz, geroztik Kolombiar nazionalitatea ere badu, bai. E, Psoeko idazkari nagusia izan zen, beraz sozialisten uh, e, idazkari nagusia, mila batzun da irrogeita malau eta larrogeita mazazpi urte artean, boi duriz, Espainiako sozialismoa irauli zuen ere e, marxismotik urrunduz pixka bat, bon, ala dio Wikipediak beti, bref. Eta, prese, presidente izan zen azken fase hortan, gara haren inguruan zenbait ustelkeria eta eskandalu piztu ziren, eh? ola erranen dugu, ola idatzea da Wikipedian. Eta, gal eriotza eskuadroiaren eskandaluak ere Gonzalez zipristindu zuen. Mila batzion talarrogeita maseian galdu eta gero politika aktiboa utzi zuen eta gaur egun bere gobernu aldian lortutako kontaktua esker enpresa buru aberatsada Felipe Gonzalez. Beraz, eh, mota egin dioten Madrilgo Unibertsitate Autonomoan eh, ikasleek, egun bat pertsona ziren gutxi gora bera, Hor dago galen buruzagia, olako oiuak entzuten altziren Madrilgo Unibertsitateko kuluarretan eta pasabideetan. afuera, afuera, kanpora, kanpora, beraz, eh, oiu oiek ziren nagusiki eta belortu dute bederen eh, ez du bere itzaldi egina alizan. Galen hilketak aspaldikoak badira ere gazte batzuk, eh, oroitaraztea batzutan ere ez da gaizki. Eta mazio de sangre! Eta bestalde, ironia pixka bat, eh, Katalunia ipatzeko, eh, pixkatolako eh, problematikak, Kataluniako presidentea, frantxez telebistan pasatu baita, uh, atzo, naski, bai, atzo, franztroa katean, bitxe egiten du, egia da, pixkat inigo urkulu, gumitatzen balute bezala, emengo uh, franztroako telebistan, edo akitaniako telebistan, salbu, naski, inigok, ez duen frantxezan menperatzen, hemen frantxez Frantses ari baita beraz e, eh, Mont jauna eta e, Belen galdera bitxi batekin eta eh, konstatazio bitxi bat ere egeran eri behintzatala iruditu zaut e, galdetzen baitio eta erraiten baitio bai iduriz Frantziak gehiago entzuten duela bera e, Espainiak baino. de Mont, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes donc à la tête de la Catalogne espagnole. Vous avez dit récemment, d'ailleurs, que vous étiez plus écouté à Paris qu'à Madrid. Bon. Hala, bon, bitxi balin bada ere, espainolek ez duten zunai zuk erran duzuna, frantziak aldiz bai, bombe usu ala gertatzen da, azkenean ez delarik zure problema gehiago interesatzen zira, eta ez baitzitu unkitzen, eta ez baitzire implikatu behar, eta uh, eh, olakotan erretxago da, aldiz uh, Euskal Herriaren kasuan, uh, be ikusten da, uh, be ez dela bergauza pasatzen, adibidez, bo, hori beraz, berak erantzuten du, bai, adibide bat emanez, uh, be, mintzatu zelarik noiz bait, uh, frantzes ambasadagoak uh, belarriak sutsuten zuten ari zirela, interesatuak eta espainolak aldiz bat ere, betikoa. Eta beraz, galdera egiten dako uh, eh, referendumari buruz, erri galdeketaz, eta zergatik independentzia nahi duen Kataluniak. Ordan lehenik espikatzen du bai Espainiak ez duela deus eskaintzeko Kataluniari bai ekonomikoki, sozialki, eta ala ere momentu batean eh, katalanen nortasuna ipatzen du. Bien sûr qu'il s'agit de questions, bien sûr, euh, de financement, des infrastructures, etc. Et bien sûr que s'agit de quelque chose de plus important. La Catalogne, c'est une nation, une ancienne nation de l'Europe, avec sa langue, avec sa culture, et doit être respectée comme une nation. comme une nation Como ça eh? bai, <laughs> nazio bezala ezagutua izan behar dela, beraz, Katalunia gaizki moztu dut. E, beraz, Puig de Mont, Kataluniako e, presidenta, frantses telebistan, Franz 3 katean, xarean atxemanen duzie, interesa baldin baduzue. Dann bist du Boots und Hutsch. Hitz. Ala ere bitz, telebistaz, uh, telebistaren berri hartzeko pixka bat, Nafarroan Euskal telebistaren emisio berria edo emisioa berriki berreskuratu baldin badute, beste telebista bat aldiz galdu dute, langileak eman dute Nafar telebistaren egoera ekonomiko jasan ezinaren berri, zuzenean, atxalde untan, biak eterditako usaiako berri saila baliatu dute, telebistaren bukaeraren berri emaiteko, urte eta erdi emititzen egon ondutik eh, pixka bat bitxi egiten duen beri Mi esker guztioi eta laizzer arte. Ala bukatu da beraz gaur Nafar telebistaren eh, emisioa, beraz aurkezlea ikusten da irudian, gibelean bere lankideak eh, sutik, uh, irri biztan da irudi hortan, eta arazer gaiten duen aurkezleak lehenago, uh, ez oiko albistegia dugu gaurkoa, langile guztiok batu gara Nafar telebista itzali eginen dela esateko egoera ekonomiko jasan ezinean gaudelako, ala, bukaera triste bat beraz telebista unentzat arazi dute hala ere saiatuko zirela beste proiektu batekin berpisten. Entzularen iritzia laster-laster, anartean labrit artistaren disko diskoberia ere, hau ere, okaiten alko duzie, zuen etxean laster disko hau, horrela bai kantuarekin aurkezten du bere proiektu berria. Zure inguruan da. nostalgia. Eh, beraz, disko berria sortzi deitzen da, berak ere orain ateratzen du, eta beraz, eh, aurrerapen kantua hemen txeo, labai bai deitzen dena, bostak eta mabost dira, eta itzetaputzen orain, entzulearen iritzia eta zuritza gaur aliande utxuralt. Oai, aipatuko dudan gaia, Gortxikai lotuik izaen da beziki Kortsikako Unibertsitatea ibuz, zen eta han egoniz bi urtez ikasketak egiten. Zentako Kortsikan, alde batetik ene estudioak segitzeko prefosta, eta bestaletik hanko gentia eta militantzia ezagutzeko ebai. Kortsikako Unibertsitatea, Kortsikarez Unibertsitati Gorsika Paskuale Paoli, Kortiko herrian kokatuik da. Zentako Paskuale Paoli. Kortxika nazio independentia zelaik, hotx mila zazpienta berroita hamabost urtetik, mila zazpienta hiuntan hoita bedatzu urti alat, Kortxikako biusagia Paskuale Paoli zen. Memento horretan Kortxikak be konstituzioa bazian, menduko lehena. Bazian ebai be muneta, be armada, universitate bat eta beste. Hoi gizia Paskuale Paoli di esker. Kortxikarrek ubabo dia nazione deitzen die, hotx Kortxikar nazioaen aita. Maleuski, mila zazpienta hoita behatzi urtian, Kortxika frantxez luralde bat bilakatu zen, eta Kortiko Universitatea frantxezek zerratu ziren. Urteak pausa onduan, mobilizazio handiei eta efeletzei esker, Kortxikako Universitatea berriz zabaltu da Kortin mila behatzi hiuntan hoita batian. Beaz, ez aspali, berriz zabaltuik izan dela. Enekasian berri jiten Kortxikan helti hor duko, fiteo hartu niz universitatea zinez abeatxa dela. Bai ikasle mailan, lau mila ikasle beno habo, eta bai formakuntza mailan. Ehun bat formakuntza beno habo, izan dadila zientzia arloan, hizkuntza arloan, sozial arloan, letra arloan, haskuntza arloan, ingenieretza aldo arloan, eta beste. Unibertsitatea izigarri abertsa da e militantzia mailan. Hor, hiu sindikata badia ikaslentako. Prefosta hiuak nazionalistak dira eta NIGBiko oso entzunak dia kortsika guzian. Lan hanitz egiten die bai unibertsitatean bertan, baita unibertsitatetik kampo e. Adibidez, azken denboa hoietan, amistiaibuz lan handiak egiten ditie alkarrekin. Ni hoietako batetan militante izaniz bi urtez. Hala nula akontsulta dia juventu koza. Beste biak dia juventu independentista eta juventu paulina. Azkenik, kortsikako gentia aipatzeko. Zinez azpimarratu nahi dut nula kortsikarek uskaldunak maite eta errespetatzen dutien. Nik hoi hastapenetik sentitu dut. Beaz, prefosta bi urte hoiek gozatu ditudala. Han egoiteko nahia sentitu dut. Bena frantsesez erraiten demezala, chacun son pei. Urentzeko, estudioetan dien ikasler, eikasler, parka, gaizabat erran ahinuke. Estudioentako paueat, bordaleat edo ez dakinun jun ordez, zentako ezide kortsikala juiten. Euskaldun izanki izigarri abeazgarria izanen da zientako, judai gabe, hoi segur. Aliande, iturralt, ginuen eh, mil esker zuri asteazken eta ustegunetan entzulearen iritziaren tartea goizberri eta hitz eta putzen mankizunean orain aldiz gure kronikalariarekin segitzen dugu marrazkiaren tenorea. Eta atxalde untan uh, eh, gurekin dugu, Marko atxalde hon. Atxalde hon deneri. Bon, berriz ere zure uh, eh, kobazuluan gira, untsa, tranquil. Bai, bai, gaur ez, e, e, ez da etoreko, zenta ja, enetako bukatu da, laizter uh, eh, erratzidat uh, ez. Bai. Batzuk ezkatzen dira, zer du Markok, zer du Markok, bai, bai, bai, belauneko mina du. Ba, eta gauza guti da, eh? ala da, bat, zuen eskapatu eta eskapatu da, eta ja, da, gauza txikia da. Bai, bat, gauza bat zu ahondiago, eta barba ipatzen aldo aldugu izan hondia, eh, eh, ahondia, eta artean ere, uh, horretzen izuela, um, mm, bat urte, banuen proiektu bat, egunero bat, egunero bat zen uh, proiektu berrezi bat, egunero ber ideia batekin, mm, marazki dezberdinak egin eta bukaeran eh, pegatina batzuk egin atuen, eta eh, pentsatu nuen nola ene, eh, lana errakutsi, hori interneten bidez, eta bazen beste posibilitate bat postan timrak egiteko. Zuzeuk nahi behar zuzure aurpegia edo hauzuaren uh, aurpegia errakutsi timra batean edo aurren aurpegia, aski duzu postera uh, joan eta balio diren eh, timbreak egin agazi, eta zuk baliazen altuzu zure uh, korrespondentzietan edo, edo eh, gutunetan. Bon, zure auzoaren argazkia emaita timbre batean zaberezik interesgarria? Baduzu maite, balio du batzutan. Ados, e, bidaltzeko berari eh, irain edo insulto gutunak eta bere burua timbre batean irringarra da hori? Ba, hor, uh, ene azken timrea bidai dut uh, ene uh, administrazioane batean eta pena nuen, ez, ez duen besterik, eh? Oan, ba, joten hor... Um, Postalat, e, edo zuen tribuen e, erortan alduzu, komiki, timbreak baliatzen dut komikia, timbreak uh, edo uh, obra ezagunak. eta behazkinen obratiki batek gauza handiak ere sortzen ditu eta la jokondo tipiz egiteak bostakitze balore duen hemen ez? Bo, da txalons uh, bat da, wala. Bai, mugatu azirelarik uh, neurian uh, ezakit, zer da tipi orduan? Obra bat Bai, tipi da uh, neuria, hor, adibidez, hor, urtero... Uh, eh, mendisolan endaian eh, egiten da erakusketa berezi bat, izan da amabi santimetroa. Eta galdegina, izan, da artister, guztier, neuri finko batean uh, amabi zerbait egitea. Hor, amabi santimetro da zederon baten eh, neuria. Rome, CD Rome, CD bat. Disko bat, hori da. CD eh? Roma, ez da gehiago existitzen, ez? Eh, eh, azken um, Macintoshetan, uh, kendu dute CD Roma irakurtzeko eta grabatzeko tresna. Bon, diska, ala, lehen bagenuen uh, vinil, eta horren badugu CD. Hola. Oh, Nik marraztuko nuke uh, timbre batean, ikusteko ea ze bon, azken finean neuria ez da importantena, eh? biztan dena. Eta, eh? eta naiz eta tikia izan, gauza ondiak egiten altuzu, eta enetako nahiago, ditut mugak ukan, euh, ez baino, zenta, edibidez, uh, marazazu euh, gauza uh, bat, ala, bon, hau, uh, sobera libra da, mm. egin zazu zerbait erringarria hor bi eta, ah bai, hor, badira mugak eta hor sortzen alditut historiak. Badira bi gauza zure esaldian, lehenik, beraz, artistak, uste nuen, libre zirela. Baina ez, nahiago ituzte mugak sortzeko? Bai, bai, bai, bai, bai, edo, edo, edo zoen arlotan, eh? ebiez, eh, idazketan, hobeda lema batzuk ukeitea, hola, hortik abietzan alzia, badira, dira ate batzuk, eta ate horiek, nahiz eta etxe izan, idik izan hor, uff, libratzen da. Hortan, mugak beharrezkoak dira libri zeiteko? Mugak, bai, eh, bai ne ustez. Bai, eh, bertigoak uh, eh, du. Bai, bai. Eta zer da bertigoa eta askatasunaren artean? Bertigoa duzu ez, ez, ez duzularik hor ezer harrapatzeko. Paretarik gabe. Paretak dira mugak, nuen nun baita. Ez dira txoriak. ez, eta, ez nik uh, ezin dut itxasuan uh, eh, ikerriken izan. Zunako? Ba, ez bat dut uh, eh, fondua ikusten, ez bat dut uh, ikusten, beldu raundia dut. Beste gauza, beraz, gaiten bi gauza baitziren esaldi hortan. Aholtzeak, zure aholtzeak aipatuko ditugu, gaur interneten ikusi baititut, uh, bon, marazkietaz, egiazko aholtzeetaz, kasu, ez dena nahasi, jaten diren aholtze horiek, eta baduzu horako gogo berri bat hor, marazkiak, eta arroltzeak, eta animazioak, ordean e, zulek ikusi espikatzen handa zer pasatzen den hor? Eh? Bai, egunero eten ditut animazioak, GIF animatuak. Uh, ene mugak dira marazkien uh, kopurua. Marazu behar ditut, bakrek amar marazkiekin. Eta hartu behar dit, amar minuta edo amar bost minuta. Hau, hoiak dira ene mugak. Bestela, ez badut mugarik, patxatzen aldut, egun osoa, haste bat, irabete bat, magazki baten endako mugetzen dut, ah, hori da. Eta, zagetik sinpleak simpleak baitira magazteko, kitio. Ez nuke eh, robota bat egin nahi, zen eta komplikatua da, odoan. Eh, eta mugada, da, untan hor eh, gauza simple bat, txiki bat, aholtze bat, borobil bat, eta zetan alda borobil batekin, borobil simple batekin. Zena hor, eh, bat eh, aipatzekotan hor entzitan etorri eh, nahizalarik zure uh, kobazulora e, behar izinen horren egiten. Bi aholtze kurutzatzen dira, bon bat uh, osoa da eta besteak badu petxazut ogizati bat dela. eta uh, kurutzatzen dira, batek so egiten du. Eta hala, besterik ez da pasatzen. Ez, besterik ez da pasatzen, hor uh, dira eta batek uh, besteari soiten du, eta tetakitu hor, eta beste gauzak katzatzen aldira ere, eh, hor hasi behar zen zabaitekin. Hala. Estapen bat da, Bai, edo gero ezakit, ea argolze hori uh, erroazen behin bada, eh, nola bihotzen du. ba. Bon, ados segituko dugu beraz. Bon, tikitasuna zaritzeko, eh, haipatu dugu beraz ama bi sentimetroko marazki horiek, timbreak, beraz, posibel duzila, ere, zuek ere, be, zuen timbrea sortzea, bo, sos pixka bat emanez, baina, bon, txisteak egiteko, edo horako zerbait markatzeko, eh, ongi zaiten alda, timbre munduan, me badira, dibide desberdin eh, hainit, gero arte munduan ere, eh, baliatzen dira, ere intsektuak argazkitan hartzen dira, mikroskopikoak eta kolore naturalak ere berriz ateratuz, guk ikusten ez ditukunak, baina mikroskopiko do, horien bidez ere, argazkiak hartuz, hori ere beste arte mota bat, e, txiki horiek handituz. Bai, bai, bai. Eta gero, hortimari timbra, zultzeko, hau da posibitate bat, aski simplea zure obra eh, munduan e, zabaltzeko hau uh, eh, batzutan, bon, bada internet. Da hori eh, eh, gutunen, alde, piskat mm. e-mailak uh, ala, berriz gutunetarat joan eta arte uh, epistoler ontarat uh, itzultzeat hori, berba... Hori lan dugu dugu datoren urtean komiki azokabatean, hor galegin date gutunari buruz hitz egiteko, fein edo lan, lantzeko, Eta, behar ba, galdi nendiet, hor, eh, budjetarik balin baute ere, ea, eh, aurrer eh, haien uh, timgrak egin araztea. Ega da, be, orain, bo, internetekin, telefonoekin, SMS-ak ere badira, eta ez da gehiago gutu nazalekin deus komunikatzen, ere, gure fakturak ere orain e-mailez eskuratzen ditugu, zertan giren. Benen bon, arbolak salbatzen ditugu ere berdin nola ez dakite. Benen eh, beste charma bat du. Ba, gutun bat ukaiten duzularik posta, zidatzia, berdin marrazki bat zuekin, eh, argazki bat gehiturik, eta ez da bate, ez du behar balorea, ah, piskat biniloarekin ere, eh, txamaiten alda hori, ez da ba, gutuna gehiago da ere. Bai, eta denbora, hor e-mail bat e, idazen da gauza labur eta istantean, egin e, gutun bat ikastetu zuerik hor denbora hartu pausatu denbora geldi arrazi e, hori bat zuzen ba, guetako importantea da eta marrastea bezala da azkenean? E, bai, bai, bai, bai, dena lotu eta marrastearik ez da artisten uh, pinzelaren uh, bere uh, ikusten nahi den bezala ulertzen da, eh? gauza initz esartzen dira hortan. Bai, bai. Marko, bidezkar? Deusetaz! Garte! Laster hitz eta putz gure gomitak Lara Rouget izango da. Fitxer berezi bat zu sortu ditu frantses gobernuak. Terrorismoaren eh, kontrako borroka itzakitza tarturik, eh, Euskal preso batzu eta preso hoi batzu ere eh, fitxer hoietan sartuak izan dira son gehiago laster beraz gure gomitarekin. Bostak eterdimementuz Euskal irratietan berriak zurekin Bernadetar gain. Fijait deitu fitxategia sortu du frantses gobernuak terrorismaren kontrako borrokan, terrorismoan edo erradikalizazioan erortzeko presunak izendatzen alditu hortan, eta euskal preso politikoak edo presoiak ere badira, fitxategian izena duenak, hiru hilabetetaik bere etxe bizitza frogatu behar du, frantziar lugaldetik ateratzen balimada ere, hamar egun lehenago jakinarazi behar du presoien kolektiboak eta gizatik eskubideen ligak salatu dute hori egun. Basque Friendship eurodeputatuen taldeak Espainiako gobernuari galdegin dio egun Bruselatik gatazka konpontzeko negoziazioak abiatzia duela hamar Europako Parlamentuak onartu zuela bake prozesua sustatzea Euskal gatazka Europako batasunaren barnean den azkena dela eta Europako erakundeek ere engaiatu behar dutela hortan errandute eurodeputatu horiek. Arberatzeko MFA lantegian grebak segitzen, egun grebalariek MFako zuzendaritzatik eta taldekotik ukandituzte bigutun, galdegiteko lanerat itzultzea, langileen aldetik proposamenak egin dituzte negoziaketen abiatzeko, manifestaldiak segituko dituzte goizguziz Dona Paleuna. Baiona kopiatunek ezin heldua dute postaren berrantolaketak arazoak eragiten ditu, duela hilabete bat postak zerbitzua berantolatu zuen bost postari gutxiagorekin ondorioa da, itzuli luzeegiak eta beranta gutunen banaketan, helduden urtean berregituratzeak izanen dira ere angelu eta bokalen. Eusko Jaularitzako Kultura Sailak Euskadi Literatura Sariak plazaratu ditu egun, Euskarazko Literaturan Luis Garderen eiztarien isilaldiak du irabazi, eskaba mendiko San Cristobal presondegian, hila behatzionta hoita emezortzian izan, iesaren inguruan egina da liburu hori. errealitateari ba, diagnostiko erreal bat itea, eta kasu honetan emakumen egoeran inguruko diagnostiko erreal, bat, erreal batetik abiatzea proposamen politikoak. Saioa iraola. Amapola morea, asteazken honetan, arratxeko bederatzietan, euskal irratietan. egunan, hemen begiz begitaldeko Xabi. Horztira duntan, kantuz kantu eman kizunean, atxa diska mintzatuko gira maiarekin. Ostegunean bost urte eginen du eta erakundeak armen bidea baztertzea erabaki zuela. Geroztik bake prozesua zertan da, zer dira ondoko urratsak, bake bideako anaiz funosaz, goizberriko gomita da. Euskal Iratietan eh, gitarauan zer duzuen eta ere horretarazten dautziat. Aste azkenero bezala ere silaba garai untan, bertso xapelketa garaian. Zazpietan asteazkenetan duziela puntuka emankizunarekin itzordua, beraz larun saioaren bilduma erantzuten alduzue, uh, beraz sahi euskal irratietan, eta jakin ere kanaldudek emankizun berezi bat eskainiko duela bihar, zazpi ontan, ostegun gauero bezala zuzenezko emankizunak abiatu ditu kanaldude telebistak ostegunero beraz, eta beraz bihar, silabaz arituko dira, igamezala. Itz eta putz, putz, itz eta putz, itz eta, itz eta, itz eta Telebista ipatzen ginuen eta Nafarroako telebista beraz aipagai nagusietan prentsan. Nafar telebistak emisioak eten ditu arrazoi ekonomikoen gatik. Eman kizun astapenan aipatzen ginuen bezala. Hemen berriako titulu nagusian da sindikate elebidununek bimila eta amabosteko maiatzaren amabostean eh, hasi zuen emititzen eguerdiko berrietan beraz bukaeran agurra eman dute langileek eh, erran eh, bezala eskerrik asko denoi mesuarekin bukatuz telebista Hau, Nafar Telebista argian ere gain nagusietan da tenore untan eta eh, be, bideo batean ere ikusten alduzue nola bukatu duten saioa. Etxe bizitza eskubidea sailean esartzen du berriak ere gai hau epaileak bitartekaritza penala ezagidie. Irunean etxe bat okupatzeagatik atxilotutako iruei. Uh, eh, hirekin plataformak onzateman du epailearen erabakia eta azpimarratu du era horretan kartzela zigora bidegabeak saiestuko dituztela Iruineko sarasate pasealekuko etxe bizitza bat okupatzeagatik atxilutotako irugaztei ez diete epaiketa azkarrik eginen aldiz bitartekaritza penala ezagidu epaileak bi aldeak akordioa lortzen uh, albidetzeko gisan. Generoa eta etxe bizitza ere uh, hemen berrian, etxerik gabekoen artean ikus ezinagoak dira emakumeak naiz eta gehiago izan. Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi bazterketa lagiaren fenomenoa genero ikuspuntutik ikusita txostena aurkeztu dute emakundek eta esei ikerketa eta dokumentazio zentroak berrian hemen xehetasunak eta bake prozesuaren alde jol aktiboa izaiteko eskatu die friendship taldeak Europak batasuneko erakunde jamar urte dira Europako parlamentuak Euskal Herriko bake prozesuaren aldeko adierazpena plazaratu zuela Basque Friendship talde ak gogora du du eh, erresoluzioa indarrean dela eta Europako erakundeei eskatu die ebazpena implementa desatela. Argian bestalde prekaritatea gaian eh, behin behineko langilean kaleratzea ez da merkeagoa izanen. Euskal Autonomia Erkidegoko hauzitegi nagusiak bat egin du Europako justiziak emandako irizpideekin eta atea ireki du ehm, kanporatutako behin behineko langileak ere hogei eguneko kalte ordaina jaso dezaten. Argian hemen aipagai. Bestalde argian feminismoa sailean, borroka zahar berrituak tituluarekin amaika telebistaren bideoa partekatzen du. Feminismoak geroz eta babes handiagu du jendartean, bainan benetan ezagutzen aldugu Euskal Herriko feminismoaren historia. Noiz eta zeri erantzuteko sortu zen feminismoa, hori erantzuteko asmoz beraz eh, bideo batean hemen eh, egin dute Amaika telebistan eh, eta ikasle mugimendua sailean ere, uh, eh, eman kizun astapenean aipatzen ginuena, Felipe Gonzalezen aurka, eskratxea Madrilgo Unibertsitatean, hor dago galen buruzagia oiuen pean, itzaldi bat eman behar zuelarik Espainiako eh, buruzen Felipe Gonzalezek garaian eta galen garaian, beraz bere itzaldia ez ez dute horren ondorioz. Erik Morvan prefeta ere agertzen da eh, argian eta elepa ere beraz aipagai eta uh, berdin hemen kaseta puntu eusen elkargo bakararen kontseilu komunitarioak berreunta hogeita mairu eserleku izanen ditu Pirino Atlantikoetako prefetak kontseilu komunitarioaren banaketa zehazten duen dekretua izenpetu zuen urriaren amazazpian Hemen aipatzen duen bezala bestalde kazetan arberatzeko MFA enpresako langileen greba mugimendua aipagai, greba mugagabean segitzen dutelarik. Eta Euskal Zinebilera, Euskarazko Zinemaren erakusleioa, lekeitoko Euskal Zinebilera, beraz aipagai hemen kazetan, hogeita emeretzigaren edizioa iritsi da eta Euskarazko Zinema erakusteko benetako eskaparatea da, alazer dion emendik pasatzen dira etorkizunean gure zinearen protagonistat izango diren zuzendari aktore eta teknikoak aurten ere bai. Eta justizia sailean borotra ere aipagai media bazken eta hitz dioko batekin borotraka Eh? Olako, azpimagatze bat balio du berdin, olako jokoak badirelarik, uh, baziren beraz aferak uh, isunen eh, inguruan, eta horren segida, edo beste, uh, baionako uh, Oia osapez, oiak urte ditularik, justiziarekin ez du bukatu iduriz. Justiziarekin bukatu iduriz. Sudoestekin bukatzeko eta primarioak ekologisten artean, Cecil Duflo agertzen da argazkitan, ez bera autatua izan delako, baizik eta kanpo agertzen delako, ala dio Zuduestek, e, eh, beraz primarioetatik kanpo gelditu litaikela dio eta Clinton-Trump eh, azken burruka, eh, beraz, eh, ez baidaren ondoko ez baida laster izango dela, azpimagatzen du, zudu ah, eta jakin hauteskundeak, bakizu noiz diren, azaloren ah, sortzian, eh, estatu batuetakoak, uh, kasik begiara, nik ere ez nikien, data zerzen hainbeste ipatzen diren bi horiek, baina data jakin gabe gibelean. eta mm. gomita laster, eh, Clara Rugearen ibarri zango da, abokatuarekin aipatuko dugu atxaldeuntan eginduten uh, eh, prentsa horrekoa berrietan eh, Bernadetek aipatzen zuen uh, bezala, uh, frantxez gobernuak fitxer berezi batzu sortu ditu, terrorismoaren borrokaren argudioarekin eta sustu jihadismoarena, eta beraz fitxer hoietan jakin dute uh, euskal preso batzuek eta preso hoi batzuek ere sartuak izan ziren direla horrek dituen ondorioekin adibidez, eh, be ez dira gehiago eh, donostiarat joaiten al ama bost egun lehenago abisatu gabe bestenaz e, bi urteko presondegiratzea riskoan aski badute eta oita mar mila euroko isuna hori dena seitasunetan aipatuko dugu zonbait minuturen buruan ibi spairu minutuare zehatza izan giten, anartean piztiak taldea entzuteko tenorea mila batzion larogeita mekako taldea da hau onda joan eh, sortu zena eta uh, disko berria joaren urtean atera bazuten bideoklipa hemen txe eh, eman dute txikotak solte kantuaren zat. Euskiaren izkutatu da Udazken aete da ate joka Telefonoa aspertu da Zuen hau zailan Bakarrik, libre, pozik Aukerak aukerak txikotak solte deitzen da kantu hau piztiak eh, taldeak eh, beraz eh, bideo batean irudikatu duena marrazkien bidez piztiak taldeak joen urtean atera zuen bere azken diskoa hainbat urtez ere isilik egon ondotik bostak eta behogeita sei dirakasik itzetaputzen gure gomitarekin segitzen dugu Itzetaputz atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali ratietan. Eta erramezala, uh, eh, matxalde untan uh, prentsa horreko bat eh, egin dute, uh, hainbat preso oiek, ligarekin ere, giza eskubiden liga ondoan uh, zutela, eta hor, be, salatzeko egoera berri bat, hogeita uh, ma zazpi euskal preso eta zazpi preso oir fitxer berri batean sartzen baitira, gurekin dugu klarar Ruge, abokatua, txalde hona? Bai, agatxalde hona. espikatzeko, eh, be, fitxer berri horren uh, eh, diatoria, joan behar da, urte bat gibelera, 2000 eta amabosteko azaroko atentatuen eh, ondotik, sortu diren lege berezietan sartzen da, eta beraz, uh, fitxer berri hori, sortu da, espikatzen aldakuzu, zer den hori? Bai, hako bekio e, lehenago e, joan Magda ere, 2008ko urtahileko e, atentatuek e, geroztik. Eta, e, e, beraz, Charlie Hebdo eta Kaster e, ba, hor izan ziren atentatuen geroztik, hainbat e, neuri irakarriz izan gobernutik, eta hoian hartzian beraz, fitxero bezi honen e, sortzia. E, sortu zuten 2008ko eta inaren hogeita lauko e, legearekin, e, deitzen zen lua zole e, renseñeman e, delako hori, e, biziki kritikatua izan zena gara jortan zen eta e, e, e, lege horrekin eta e, sartzen ziren, sortzen zituen e, neurri de be nola ezan e, surveillanz uh, orokortua edo ez dakit nola ezetan euskaraz zakatu baina zainketa zainketa orokortua e, maite maitzen martzen, eta fitxero hori beraz ortik hortik eh, da. Mm. Indarrean da, e, aurten, 2006ko urtakilaren e, lehenian. Fijait, nola deituko dugu, eh, siglak dira, frantxexez, fichier nazional automatize des auteurs d'infraktion terrorist, nola deitzen da. Eta azkenean hor, eh, beraz, eh, pertsona batzu, unkituak dira, ramezala hor, prentxorekoan ziren batzuek, espikatzen zuten, beraz, izenak dion bezala, automatikoki, sartuak dira fitxera horretan, nola martxatu da horren hori, aurten justuki. Bai, e, beraz, eh, hor, hainbat eh, pertsona esartu dituzte e, e, fintxero hortan, notifikatzen jotelarik e, e, inskriptzioa, e, e, e, e, justifikatu behar dute e, haien helbidea, denun bizi diren eta. Eta hortik aintzina, iru hilabetero, berriz nomar dira, jendarmerirat edo komisaldegira, eta justifikatu behar dute haien helbidea elbide aldatzen badute, e, eta etxe aldaketa fazek egiten badute, e, amabost egun berantza, e, berantzenik e, aldaketa hori egin eta e, abisatu badute, eta e, estatu frantzesetik atera nahi badute, amabost egun lehenago gutienez abisatu badute e, ateratzen diela. Mm -hmm. Inskriptzio e, paraleloki e, suposatzen du e, fichier de person recherche e, delako hortan sartzen dela ere. Hau da, de, e, e, bilatua bazinen bezala e, kontsidatua zira. Eta beraz, edo zein kontroletan gero, suposatzen du, be, hori, ez dakitea, egikogia pizten den, baina suposatzen du, be, e, e, zainketa berezi bat baduzula, zu fitxero hortan izan, izan eta. Mm. Uh, nolaz eh, pertsona horiek eh, sartu uh, dituzte? Azkenean, uh, nola hautatuak izan dira? Uh, adibide batzu eman dituzu ere, prentxorrekoan? Bai, beraz, e, pitxero horretan, sartua izaiteko, e, terrorismo infrakzioen gatik kondenatua izan martira. edo, dia kondenatua eta kondena ez da bino definitiboa, edo bakarrik e, nizanek danan delako, delakoa euh, euh, baita, edo euh, e, penal izan da, baina deklaratua, baina prokuradoreak estimatzen duela ere fitxero hartzen txartu bat edo beste estatu batian kondenatua izan ziela infrakzio terrorismo terrorismo engatik. Mm. Infrakzio horiek, infrakzio guztiak dira, salbu, apologi eta terrorismoari e, provokatzeari. Ados. Hoiek ez dira sartzen hori. Hortan, baina meste guztiak bai. Kontrol eh, judizial bat bezala da azkenean? Berez, e, ezin da erran eh, kontrol judizial bat deniz, da kontrol judizial bat, bai, da, infuzio epailak, e, supoza, hori, zu mizan egzamen eta berak e, inbarrean emaiten duen zerbait eta e, bai, bai, kontrol bat da, kontrol bat da, eta zainza berezi bat, mm bai kondenatua, ja, eta ja, zure kondena, kondena egin, eta ja, egan nahi du, kondena egin duzula, e, bete duzula zure kondena, eta bete behar dituzula, hainbat e, bete behar, eta ondiak direnak, eta batzutan kontrol judizial bat baino aratago joa eten direnak, eta hori amagoktez ez mm. dena gutxi. Hori da, zenta eh, amak urteko eh, be, eh, denbora du, eta hogei urte gibilera joiten den kondena ere kontutan hartzen alduena ere? Gauza, ez da, baduzuna da, eh, ama, eh, bete beharrak eh, amak urteko epea dute. Baina inskriptioa hogei urteko eh, epea. En fet, bi Alors... epe dezberdin dutu bat eh, bete beharren eh, obligazioneak betetzeko epe bat, eta beste bat, e, eh, bat, en fet, e, amar bakarrik inskribatua, eh, bete beharrik ja, eh, bete behar gabe, en fet. Mm, bai. Eta hor, adibide batzu eman dituzu, erran bezala prentsa horrekoan, hor baitziren ere, be, Fitxer hoietan, sartua diren presoi batzu, fijait, beraz, fitxer berri hoietan, mm uh, jo, Jose Ramon Aranok ere bera dibidea emaiten zuen, notifikazioa jakinarazten jihadismoan radikalizan aintekela errantzidaten. Beraz, holako argudioak ere ateratzen dituzte, biskat uh, kontradikzioak edo bezala, edo uh, sorpresaz pentsatzen dut hartu dutela ere uh, unkituak direnak. Ba, ba, ebe, gero, eh, fitxero hori eh, sortu dutelarik, justifikazionean eta zen, e, justuki radikalizazioa eta e, Irak, e, Siriara edo e, zagin joiten diren oientzat, e, kontrola bermatzia eta e, ziurtatzia edo aziela edo kontrol e, berezibat izaitzia. E, hortarako sortua izan da. Hori izan da, behintzat, e, aierazin duten ahazoina. Mm. Eta izan da, kontestu hortan, be, eh, izan diren eh, atentatu engatik, eh, kontestu hortan sortu, de, sortu dena. Beraz, egia da, preso politikoa hori uh, aplikazia, ez zula, ez anka, ez bururik, eta ez inungo justifikaziorik. Momentuz, beraz, uh, fitxer hori begira, uh, justizia mailan izan dira errekurtso batzu ere, hasiak dira? Bai, bai, bai. E, egin duguna e, orain arte da e, bost kurtu sartu itxugu eta bi e, sartzekotan dira. Dor notifikazioak e, berrikitan ere izan dira. E, momentu zazpi preso e, hoi e, e sartuak izan dira, edo behintzat notifikatua izan zaie e, sartuak izan diela fitxero hortan, zena posibila da gehiago izaitia, bai notifikaziorik momentuz ez izaitia, eta egin duguna, hau aukeratu dugu momentuz e, e egitea de BTBR e, BTBRak dituzten entzat. Zenta jakin behar da e, Preso politikoen dako momentuz ez duela suposatzen BTBR e, mhm. betetzia. Zenta preso dira eta BTBRak bakarrik e, barko dituzte E, presoan egitik atera eta mhm. eta beraz egin duguna momentuz e, eta marreguneko eta bada e, notifikazioa eta gero egiteko, beraz errikurtsoak ongi egiteko eta landu, lantzeko erabaki dugu lehenik egitea e, ondorioak suposatzen duten entzat, eta ondorio lagiak gainera suposatzen duten entzat, eta e, gero ikustia zenta edo zen momentutan egiten ala eskaera e, fitxategizik kendua izaiteko, hori fiskalari eskatzen eta gero ez atzera eta madu, ja, ba, badira errekursak egiteko. Beraz, ez da izten ere atea bestentzat, baina momentuz e, bai, bostu esartu ditugu, eta bostu hietatik lau katuak izan dira, apela egin dugu eta erabakiaren eh, zain eh, gira momentuko. Eta pentsatzen dut, beraz, momentuz, eh, be, fitxe hoietan esartu diren preso hoiek, errespetatzen dituztela ere, bete behar horiek, adibidez, ba, donostiara joiterakoan, beraz, bi asteleenago behar dute abisatu norbait, duiten joiten direla hori da? Bai, momentuz, ba, momentuz, Eh, beraz errespetatzen eh, eh, da e, e, horiak bildu ziren Josuki Hortaziz eta elginanik bat plantan ezagiko dute, baina egia da hori izan dela sorpresa hartu den zerbait eta ne horretzen enteratu efitxero hori sortu zela eta aplikatuko zela hola eta hori eta egia da ikusi eta bi urteko eh, zigo, e, espetxe zigorra eta hogeita mar mila euroko isuna e, eh, suposatzen duela ez baitzuzu e, obligazioneak e, errespetatzen, momentu e, erabakien zer eginen den eta nola eta e, hori, zenta, elburua da, bai, eustak preso politiko oiak edo ez oiak ere hortik e, ateratzia. Mm -hmm. momentuz, bai, e, e, obligazioneak bete beharrak errespetatzen dute, Gauza, ez dakidala nola egiten den, egealki, e, justuki, ego euskal egira joa eta da, egia da hemen, bizitza egiten duzula bai, bai euskal egian, bai euskal eta ez duzula ikusten, ama bostegun, lehenago, ea joan zaren, e, ez dakit nora, ezantza egitera, edo ez dakit, edo pasiatzera, edo, bera, e, konkretuki nola egiten den, eta, e, be, Ez dakit nola egiten den, zenta e, komisalde egiten ere, pizka galuak dira, uh mhm. -huh. jakiteko nola egiten, nola demontre egiten aldena lehonen txegipena, zenta bai, errealitatearekin ez du bat ere, e, ez du errealitate hori e, batere ere kontemplatzen lege honek. Mhm. Fijait deitzen dira beraz eh, fitxer uh, eh, berri horiek frantses uh, legedi berezi hortan sartzen direnak frantsesez beraz fixe nazional automatize des auteurs d'infraction terroriste deitzen direnak ebe uh, ondoko momentuetan edo garaietan beraz segituko dugu honen berri Clara Rouge gurekin ginuen milesker Ba, bemi eskarturik. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. E, errealitateari ba, diagnostiko erreal bat itxea, eta kasu honetan emakumen egoeran inguruko diagnostiko erreal, bat, erreal batetik abiatzea proposamen politikoak. Saioa iraola. Amapola morea, asteazken honetan, arratxeko bederatzietan, euskal irratietan. ostegunean bost urte eginen du eta erakundeak armen bidea baztertzea erabaki zuela. Geroztik bake prozesua zertan da, zer dira ondoko urratsak, bake bideako anaiz funosaz, goizberiko gomita da. Egunan, hemen begiz taldeko xabi, Hortzilaruntan kantuz kantu emankizunean atxa diska mintzatuko gira maiarekin. Eta hitz eta putz emankizuna hortan bukatzen da, justuki bihar kantuz kantu emankizuna ipatuko dugu, maia muruagarekin, badakigu jadanik begiz-begi izango duela gomita, xetasun gehiago manen dauzkigu ere, eta gurekin izango da ostegunero bezala. Fred Berruet, disko berrietan, bihar zoo taldearen lehen diskoa aurkeztuko eta entzunaraziko dauku, eta, ara, zer egan nahi nuen, eh, Marco Marko baitzen gurekin goizunt, ba, goizuntana, txalde untana, eh, um, tipi-tipi-tipi eta mintzatzeko, Bere marrazkia ere egin du, eh? aldi guziz egiten baitu eh, berezi, marrazki berezi bat itzetaputzen zat, uh, eh, gure Twitterko noan maiten alduzi adibidez, eta bi hartik aintzina ere goerdi aldean. Gure webgunean euskalirratiak.eus.joz. Eh, euskalirratiak.eus.joz.